قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih A zatim ona poslije njih. Nikoga nisam vidio da mudrije govori od Ebu Hazima. Allah Ovo je priča o Seleme ibn Dinaru. 97. godine po Hidžri, halifa Sulejman ibn Abdulmelik, odazivajući se na poziv oca vjerovjesnika, Ibrahim a.s., u jednoj od kravana sa kamilama na svome putu prema svetim mjestima, žurio je iz Emevijske prijestolnice Damaska da što prije stigne u Medinu mu neberu. U sebi je osjećao neodoljivu želju da što prije dođe u Medinu, da klanja u Revdimu Taheri i nazove selam Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselem. Halifina povorka puna je vrsnih učača Kur'ana, poznavalaca hadisa i fikha, uleme, namjesnika i vojnih zapovjednika. Kada su stigli i ocijeli u Medini mu neveri, ugledni i poznati ljudi počeli su dolaziti da se poselame sa halifom i izraze mu dobrodošlicu. Međutim, među onima koji su došli da se pozdrave sa halifom i izraze mu dobrodošlicu, nije bilo Seleme i Dinara, medinskog kadije, alima i imama koji je među svijetom uživao veliko povjerenje. Pošto je primio i ispratio sve uglednije ljude koji su došli da mu izraze dobrodošlicu, Sulejman ibn Abdul Melik je nekim od svojih sagovornika rekao Duše su takve da kao metal znaju zahrđati ako nema nikoga da ih posjeti s vremena na vrijeme očisti od hrđe. Jeste, tako je vladaru pravovjernih, odgovorili su. Zatim je upitao, ima li ko u Medini da je zapamtio neke od drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, pa da nas on posjeti. Ima vladaru pravovjernih, tu je Ebu Hazim el Aređ, odgovorili su. A ko je Ebu Hazim el Aređ? upitao je. Seleme ibn Dinar, najpoznatiji alim imam u Medini i jedan od tabijina koji je zapamtio veliki broj čestiti drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, odgovorili su. Onda otiđite lijepo ga zamolite da dođe, naredio je Suleiman, pa su otišli i pozvali ga kao što im je on naredio. Pošto ga je potom posjetio i izrazio mu svoju dobrodošlicu, Suleiman mu je pokazao da pored njega sjedne i upitao ga. Ebu Hazime, zašto si se to od nas otuđio? Kako to misliš otuđio? Jesi šta od mene o tebi ružno čuo vladaru pravovjernih? Upitao je Ebu Hazim. Nisam, samo svi ugledni ljudi su došli da sa, sa mnom pozdrave i izrazim dobrodošlicu, a ti nisi, odgovorio je Suliman. Na to je Ebu Hazim rekao. Nema otuđenja bez prethodnog poznavanja. Kako sam se onda od tebe mogao otuđiti, kad se sve do danas nismo poznavali? Na to je halifa prisutnima rekao. Šejih je u pravu. Halifa je pogriješio što mu je prigovorio. Zatim se okrenuo prema Ebu Hazimu i rekao. Ebu Hazime, htio sam te upitati šta ti misliš o nekoliko važnih stvari koje me muče. Reci, da vidimo o čemu se radi, Allah ti pomogao vladaru pravovjernih odgovorio je. Ebu Hazime, prvo mi odgovori, zašto toliko mrzimo smrt? Upitao je Halif. Zato što podižemo ovaj svijet, a rušimo onaj, pa nam nije drago da se preselimo iz nove u ruševnu kuću, odgovorio je. Dobro si, rekao je Halifa, a zatim upitao. Ebu Hazime, kako bih mogao znati šta nas sutra pred Allahom čeka? odmjeri svoja djela prema Allahove knjizi, pa ćeš vidjeti, odgovorio je. A gdje ću to u Allahovoj knjizi naći, upitao je. Naći ćeš to u riječima uzvišenog. Čestiti će sigurno u džennet, a griješnici sigurno u džehennem, odgovorio je. A gdje je onda Allahova milost, upitao je halifa. Allahova milost je blizu onih koji dobra djela čine, odgovorio je. A kako bih mogao znati kako će sutra pred Allahom naš povratak izgledati? Upitao je halifa. Što se tiče onog koje je dobra djela činio, povratak Allahu će mu biti draži nego svojoj čeljadi nakon dugog osustva. A što se tiče griješnika, kao kada odbjeglog groba uhvate pa ga pred njegova gospodara dovedu, odgovorio je Ebu Hazim. Na to je halifa zaplakao i u se počeo gušiti. Zatim je pitao, a kako da čestiti postanemo? Odbacite od sebe nadmenost i prihvatite se ljudskosti, rekao je. A ovaj metak, kako se sa njim pred Allahom možemo sačuvati? tako da ga s pravom uzimate. Onima kojima je namijenjen dajete, između svih podjednako dijelite i prema podanicima svojim pravedno postupate, odgovorio je. Ebu Hazime, reci mi ko su po tvom mišljenju najbolji ljudi, upitao je halifa. Oni koji su najplemenitiji i koji se Allaha najviše boje, odgovorio je. Ebu Hazime, reci mi koja je riječ najpravednija, upitao je halifa. Riječ istine pred onim koga se bojiš i koga moliš, odgovorio je. Ebu Hazime, reci mi na čiju se dovu Allah najbrže odaziva, upitao je halifa. Na dovu dobročinitelja upućenu za druge dobročinitelje, odgovorio je. A koja je sadaka najbolja? upitao je halifa. Kada siromah udijeli drugom siromahu i to ne prigovori, Ko je najoštrumniji i najpametniji čovjek? upitao je halifa. Onaj ko se na djelu uspije dokazati pokornim Allahu i na to druge uputiti, odgovorio je. A ko je najgluplji čovjek? upitao je halifa. Onaj ko se za prohtjevima svoga zaludjelog druga povede, pa tako svoj ahiret žrtvuje za tuđi dunjaluk, odgovorio je. Ebu Hazime, kako bi bilo da pođeš sa nama, pa da ti mi pružamo ono što mi imamo, a ti nama ono što ti imaš, pitao je halifa. Bože, sačuvaj vladaru pravovjerni, odgovorio je. A zašto? Pitao je halifa. Zato što se bojim da se u čemu na vas ne bih oslonio. Zbog čega bi me Allah mogao staviti na veće iskušenje i na ovome i na budućem svijetu, odgovorio je. Na to je halifa rekao. Ebu Hazime, ako ti bilo šta treba, samo reci. Ebu Hazim na ovo nije ništa htio odgovoriti, pa ga je halifa ponovo pitao, Ebu Hazime, ako ti bilo šta treba, samo reci, izaći ćemo ti u susret. Ma o čemu se radilo? Treba mi da me spasiš od džehennema i uvedeš u džennet, odgovorio je, pa je halifa na to rekao. E to, Ebu Hazime, nije u mojoj moći. Vladaru pravovjernih, onda ja više nemam nikakve druge potrebe, odgovorio je. Potom je halifa zamolio. Ebu Hazime, uputi Allahu kakvu hajir dovu za mene. Pa izgovorio. Bože, ako ti je tvoj rob Suleiman iskreni prijatelj, podaj mu dobro i na ovome i na onome svijetu a ako ti je neprijatelj, učini ga čestitim i pokaži mu put tvoje ljubavi i zadovoljstva. Na to je jedan od prisutnih skočio i Ebu Hazimu rekao. Otkako si kod halife ušao, ništa gore od ovoga nisi rekao. Kako se usuđuješ vrijeđati halifu svih muslimana i svrstavati ga u Allahove neprijatelje? Naprotiv, ružno li je ono što si ti rekao Odgovorio mu je Ebu Hazim i dodao. Zar nisi čuo da je Allah od učenih zakletvu uzeo da će istinu, ma kakva bila, govoriti? Zar nisi čuo za riječ uzvišenog? Da će sigurno ljudima objašnjavati i da neće od nje ništa kriti. Zatim se okrenuo prema halifi i rekao Vladaru pravovjernih, narodi koji su prije nas bili nestali, dobro su bili. Sve dok su njihovi prvaci, u želji da saznaju ono što ne znaju, odlazili na noge učenim ljudima. Zatim su došli drugi, najgori ološ, što može biti, koji su sticali znanje samo da bi se mogli približiti ljudima sa vlast i dobiti ono što od ovoga svijeta nisu imali, tako da ovima takvi učenjaci nisu više ni trebali. Zato su i jedni i drugi propali, nemoćni postali i kod uzvišnog Allaha sve izgubili. A da su kojim slučajem učenjaci izbjegavali ono čime su se ponosili ljudi sa vlasti, ovi bi žudili za njihovim znanjem. Ali nisu, nego su učenjaci žudili za onim što imaju ljudi sa vlasti, pa su im kao takvi postali nepotrebni. A kada su im postali nepotrebni, onda su ih počeli podcjenjivati i omalovažavati. Tako je, odgovorio je halifa i zamolio. Ebu Hazime, nikoga do sada nisam sreo da o tebe mudrije govori, pa mi daj još koji savjet. Ako si od onih koji hoće savjet poslušati, već sam ti dovoljno toga rekao. A ako nisi, onda nema potrebe da iz luka uprazno bacam strelice, odgovorio je. Ebu Hazime, zakleo sam te da me posavjetuješ, rekao je Halifa. Dobro, onda ću biti kratak veličaj gospodara svoga svevišnjeg i dobro se čuvaj da te ne zatekne da radiš ono što ti je zabranio ili da ne radiš ono što ti je zapovjedio da radiš. Zatim se poselamio i izašao, poslije čega je halifa rekao. Allah te nagradio svakim dobrom, namjernim učenjače. Tek što je Ebu Hazim stigao kući, Vladar pravovjernih je za njim poslao punu kesu dukata i napisao mu. Slobodno ih troši. Od mene te čeka još mnogo ovakvih kesa. Međutim, Ebu Hazim ništa od toga nije htio primiti, pa je sve halifi vratio nazad uz pismo u kome je pisao. Vladaru pravovjernih, utječem se Allahu od pomisli da su tvoja pitanja bila neozbiljna, a moji odgovori na njih pogrešni. Tako mi Allaha, vladaru pravovjernih, ne bih to mogao poželjeti tebi. A kako bih onda mogao poželjeti sebi? Vladaru pravovjernih, ako su ovi dukati trebali biti moja nagrada za ono što sam ti rekao, onda bi mi u nuždi strvina i svinsko meso prije nego oni bili halal. A ako su moje pravo na dio iz zajedničke blagajne muslimana jesi li svima muslimanima koji meni dao dio koji im pripada. Kuća Seleme ibn Dinara uvijek je bila bistri i čisti zdenac za sve one koji su tražili znanje i čeznuli za čestitošću. U tome nije pravio nikakve razlike između svojih prijatelja i učenika. Tako je jednom prilikom na jedno od njegovih predavanja došao Abdurrahman ibn Džerir, i sa sobom poveo svoga sina, pa su sjeli kod njega, nazvali mu selam i zamolili Allaha da mu da dobro i na ovome i na onome svijetu. Na to im je on još ljepše odgovorio na selam, izrazio im dobrodošlicu, pa ga je, kada su počeli razgovor, Abdurrahman ibn Džariru pitao. Ebu Hazime, kako se srce najlakše može držati stalno budnim? Pa mu je rekao. Kada se očisti srce, i veliki grijesi se opraštaju. Kada čovjek čvrsto odluči da se prođe grijeha, otvori mu se srce. Ebu Abdur ne zaboravi da i mala preokupiranost ovim svijetom u mnogome odvraća od onoga svijeta i da je svaka blagodat koja te ne približava uzvišenom Allahu zapravo kazna. Na toga je Abdurrahmanov sin upitao. Danas na sve strane ima puno učitelja. Za kojim je najbolje krenuti? Sinko, drži se onoga koji se u samoći najviše boji Allaha. Čuva poroka. U mladosti trudi da bude čestit i ništa ne odgađa za stare dane. Sinko, znaj da ni jedan dan ne izađe sunce, a da onoga ko traži znanje istovremeno obuzmu i novi prohtjevi, nova saznanja koja se u njemu sučeljavaju poput dva protivnika. Onaj dan kada čovjekovo znanje uspije pobijediti njegove prohtjeve je dan od dobitka, a onaj dan kada čovjekovi prohtjevi uspiju pobijediti njegovo znanje je dan od gubitka. Potom je Abdur Rahman rekao, Ebu Hazime, često nas podstičeš da budemo zahvalni pa nam reci u čemu je suština zahvalnosti. Na svaki dio našeg tijela dugujemo zahvalnost. Kako se zahvaljuje na očima? Upitao je Abdurrahman. Ako njima vidiš kakvo dobro, da o njemu pričaš. ako njima vidiš kakvo zlo, da ga sakriješ, odgovorio je. A kako se zahvaljuje na ušima, upitao je Abdurrahman. Ako njima čuješ kakvo dobro, da ga obznaniš. A ako njima čuješ kakvo zlo, da ga pritajiš, odgovorio je. kako se zahvaljuje na rukama, upitao je Abdurrahman. Da njima ne uzimaš ono što nije tvoje i ne braniš ono što ti Allah u obavezu stavio da daješ, odgovorio je. Abdurrahmane, ne zaboravi da onaj ko zahvaljuje samo svojim jezikom, a ne i srcem i ostalim organima, liči na čovjeka koji ima odjeću, ali je ne oblači, nego preko ramena nosi, pa ga ne može niti od ručine zaštititi, niti od studeni sačuvati. Jedne godine Seleme ibn Dinar, kao borac na Allahu putu, zaputio se sa muslimanskom vojskom prema Bizantiji. Kada je vojska stigla do posljednjeg odredišta, naređeno je da se vojska zaustavi kako bi se odmorila i pripremila za okršaj sa neprijateljem. Zapovjednik vojske bio je jedan od emevijskih emira, koji je po Ebu Hazima poslao kurira sa naređenjem da mu prenese. Zapovjednik ti je naredio da odeš do njega da sa tobom nešto porazgovara. Zato je buhazi uzeo i napisao pismo zapovjedniku kome je stajalo. Zapovjedniče, zapamtio sam mnoge alime. Ne znam da je jedan išao na noge dunjalučarima. Ne mogu povjerovati da hoćeš od mene napraviti prvoga koji će to učiniti. Zato mi ako ti šta trebam dođi sam na noge. Neka je sa tobom i tvojima mire. Kada je pročitao pismo, zapovjednik je ustao i lično Ebu Hazimu došao na noge, pa ga je sa poštovanjem pozdravio i rekao mu. Ebu Hazime, pročitao sam ono što si mi napisao, pa si u mojim očima postao još veći i poštovaniji. Podsjeti nas ako smo šta zaboravili i posavjetuj, Allah te nagradio. Na toga je Ebu Hazim počeo podsjećati i savjetovati tom prilikom mu je između ostalog rekao dobro razmisli šta bi sve volio imati na onome svijetu, pa se zato bori na ovome svijetu. Dobro razmisli šta sve ne bi volio imati na onome svijetu, pa gledaj da to ne zaslužiš na ovome svijetu. Zapovjedniče, znaj da će se ako ovdje kod tebe bude prolazila neistina, oko tebe sa svih strana okupiti dvoličnjaci i pokvarenjaci ako bude prolazila istina, čestiti ljudi u želji da pomognu oni tebi, a ne ti njima. Zato za sebe odaberi ono što ti od to dvoje draže. Kada je bio na samrtničkoj postelji, upitan svojih prijatelja kako se osjeća, Ebu Hazim je odgovorio. Kada bismo se na ovom svijetu uspjeli i sačuvati zla za koje znamo. Ne bismo se mogli sačuvati onoga za koje ne znamo. Zatim je izgovorio riječi uzvišenog. One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivića će sigurno voljenim činiti. I nastavio ih ponavljati sve dok se nije sa dušom rastao. سبحي سبحي سبحي يا جبال واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم سبحي سبحي سبحي شيئا قال كن فهو يكون نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو ألا يا صحراء طولي من حباك بالمطر بعد يأس بعد موت ها نرى فيك الزهر ألا يا صحراء طولي من حباك بالمطر بعد يأس بعد موت ها نرى فيك الزهر بعد موت أنا فيك الزهر ألا يا أطيار